Alimlerden alarak hadislere bakarız Sünneti ihya için Dünyaları yakarız Vahyin nurları ile Zulümeti yıkarız Mezhep taklid etmeyiz İmamlara uyarız Fidanları dikeriz Kıyamet kopsa bile Hakikati yazarız Yalanı sile sile Arkamıza bakmayız Düşsek de dilden dile Hem korlara tutunur Hem hakaret duyarız Resulü işittikçe içim sığmaz içime Bid'atler nifak sokmuş Hakkı batıl biçime Hakkı gördüm kardeşim Veda ettim geçime Tercihimiz kalmamış Bahaneler sayarız İstersen yakın olmak Resul'e ve ashaba Göze al ölümleri Bakma sahte hesaba İmtihan bu dünyada Kulak ver bu hitaba Yolundan dönme yürü Yoksa haktan kayarız Cehennemi bir düşün Cennetler kimin için Ukbeyi bile bile Dünyayı tercihli için varsayımlar kurulur Üzerine bir hiçin tüyden arazilere Müştemilat koyarız Gönlünde bul huzuru Allah'ı seviyorsan Ortak kabul etmez o ne eşya ne de insan Görür gibi kulluk et Dininde şarttır ihsan Zikrullah'ın tadını Bilir anlar doyarız